D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Léif Radio Ara Nolauschterer, wëllkomm bei eiser 328. Bahá'í Emissioun um Radio Ara. D'Thema vun haut ass, Wéi kritt ee Glawen? Et ass e Wee zu eis selwer. De Wee vun der Erkenntnes an de Wee vum Glawen, de Wee vun der Wäisheet an de Wee vun der Léift féiert duerch déi wäit, geheimnisvoll Landschafte vum Liewen. Et ass de Wee zu eis selwer, deen eis Fridden, Gléck an Trouscht bréngt. Wéi kënne mer elo praktesch dëse Wee goen? Hei elo sechs Schrëtt, déi eis dozou hëllefen. Den éischten dovunner ass d'Bereetschaft an de Wëllen zu engem, zu enger ënnerer Rou a Fridden. ze fannen an d'Asiicht, dass geeschtige Fortschrëtt noutwenneg ass, dass mir geeschtige Fortschrëtt an eisem Liewen einfach brauchen. De Glawe vun engem Mënsch kann nëmme vun him selwer ofhänken, schreiwen d'Bahá'í'lláhn. All Mënsch ass aus sech selwer eraus fäeg a wäert och weiderhi fäeg sinn, d'Schéinheet vu Gott z'erkennen. Hätt hien dës Fäegkeet net kritt, Wéi kënnt en dann fir säi Versoen zur Recheschaft gezu ginn? Den zweete Schrëtt, Glawen ze gewannen, ass dat selbststännegt Sichen, d'Sichen no der Wourecht. D'Mëttel dozou sinn, Liesen, Bieden a Meditéieren. Domat ass gemengt, nodenken a reflektéieren. Doduerch gi mir an ons selwer deenen ongeheiere Kräfte bewosst, déi an de Wierder Gottes leien. Den drëtte Schrëtt ass deen, säin Häerz vu Virurteeler ze rengegen. Abdu'l-Bahá schreift, Hal dech u vernünfteg, maassgebende Beweiser, well Beweiser weisen de Wee. déi d'Häerz der Sonn vun der Wourecht zoudréien. Ass d'Häerz der Sonn zougedréint, da gëtt d'A opgemaach an et wäert d'Sonn duerch d'Sonn selwer erkennen. De véierte Schrëtt, Glawen ze kréien, ass deen Angscht an Ohnmacht viru Schwieregkeeten ze iwwerwannen. De fënnefte Schrëtt, Glawen ze kréien, ass deen, Erkenntnisser ze gewannen a vum Zweifel zur Gewëssheet ze kommen. An dësem Zoustand wäert de Sichenden, sou schreiwen d'Beischrëften, mat den Ae vum ënnere Kucke gesinn, an zu engem vertraute Gespréich mat Gott kommen. Hie wäert d'Diere vun der Wourecht an der Ehrfurcht opmaachen an d'Diere vun eidelen Abildungen zoumaachen. An dësem Zoustand wäert e sech dem Rotschloss vu Gott erginn. Op dëser Stuf gelaange mer zu enger neier Siicht. Déi alldeeglech Problemer schéngen ons ouni Bedeitung. Mir léieren, wéi mer eis duerch d'Bieden an d'Meditéiere vun de gewéinleche Schwieregkeete léise kënnen. De sechste Schrëtt ass den Ausgläich tëschent individuellem Wuelbefannen an dem Gemeinschaftsliewen, wou ee sech mat de Mësstänn an der Welt ausernanersetze muss. Bahá'u'lláh schreift, All Mënsche goufen erschaf, eng stänneg fortschreitend Kultur virunzedroen. An esouwäit e puer Gedanken aus der Zäitschrëft Zeit für Geist, Gedanken fir eng friddlech Welt.